kisha baada ya Bani Umayya kutokana na yale waliyofanya na dhaafu iliyoingia paliingia dhaafu pakawa kuna mambo ya taasub bali kuna dhulm watu wakiuawa maulama na wengineo dhulma wa udwana waliuawa watu wengi kupitia upanga wa Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi hatuna haja kulifungua jambo hili kwa mapana lakini pametokea matukio mengi ambayo si mazuri waqatul harra maqtalul husayn maqtalu abdullah ibn zubair na mengi katika matukio ya kutisha yalitokea katika zama za bani umayya Allah subhanahu wa ta'ala siku zote haibakishi dola iliyosimama katika dhulmu anaweza kuibakisha dola ya kikafiri inawafanyia uadilifu watu lakini haibakishi dola iliyosimama katika dhulma hata kama ikiwa ni ya Kiislamu kwa sababu hizo na sababu nyingine dola yao ikadhoofika mwaka wa 132 hijiria wakachukua Banu al-Abbas familia ya al-Abbas ibn Abd al-Muttalib tawala wa kwanza akiwa ni As-Saffah As-Saffah عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هاو يكو في عباس أو تكو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكو عبد الله بن أو عبد الله بن محمد ابن علي ibn Abdullah ibn Abbas aitwa Safah akaisimamisha daula ya Bani al-Abbas kwa kiasi cha miaka minne yeye alitawala na miezi kadhaa kama miezi tisa hivyo unasema khilafa yao iliendelea hivyo wakaja waliokuja kina Abu Jaafar al-Mansur ndugu yake Muhammad al-Mahdi ibn Abi Jaafar al-Mansur kaja Musa al-Hadi ibn Muhammad al-Mahdi ibn Abi Jaafar al-Mansur kisha kaja Harun al-Rashid ibn Muhammad al-Mahdi huyo anatajwa sana Harun al-Rashid kisha wakaja watoto wake Harun al-Rashid wa kwanza alikuwa ni al-Amin yani Muhammad al-Amin ibn Harun al-Rashid kisha akaja Abdullah al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid huyu baada ya kumuua ndugu yake al-Amin baba mmoja mama zao tofauti yeye akamuua ndugu yake watawala 37 wa Bani al-Abbas kutoka mwaka 132 mpaka mwaka 656 kama sijakosea wanatawala Bani al-Abbas dunia na khilafa ilikuwa iko Baghdad wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam khilafa na darul khilafa ilikuwa iko Madina ndio asima ndio makao makuu ya daula ya Kiislamu na khilafa ya Kiislamu mpaka wakati wa Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ilikuwa hivyo alipoingia Ali bin Abi Talib akahamisha Al-Kufa katika mji wa Al-Kufa huko Iraq wakati wa Muawiya yeye alihamisha asima ya daula ya Kiislamu huko Dimashq Damascus Syria wakati wa Banu al-Abbas wao wakaijenga Baghdad wakahamisha khilafa yao Darul Khilafa katika mji wa Baghdad. Kwa mambo yalikwenda hivyo, jambo lilikwenda hivyo mpaka alipofika khalifa wa mwisho Abu Ahmad Abdullah al-Musta'sim billah ibn al-Mustansir ibn al-Zahir katika Bani al-Abbas, khalifa wake ukaporomoka. Ilikuwa eh, ni tarehe 27 Januari, kanuni thani mwaka wa 1258 miladia Januari 1258 ndiyo ikawa imefika mwisho khilafa bin al-Abbas kwa kuuawa khalifa huyu wa Kiabbas kwa uh, mauaji yaliyofanywa na Hulak Hulak Khan ambaye ni kijukuu cha Genghis Khan Genghis Khan wale kutoka Mongolia ikaanguka ile lakini katikati vilisimama vidola dola vingi salajika wakawa wana dola yao wao ndio wana amri na wale Uthmaniyun daula Uthmania ikawa ni jimbo katika majimbo ya ya daula ya salajika ilipoanguka hilo hiyo dola ikasimama dola ya Uthman akiwa mwasisi wake ni Uthman al-awwal lakini ukitazama sababu ya kuanguka daula abbasia ni yale yale tu ni mikhalafati mingi iliyojitokeza katika wakati ule ambayo ni kinyume na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhulma ikaingia watu wakaacha ile minhaju nubuwa Allah akawaporomosha wale wakasimama wengine ndio ikasimama daula inaitwa Ottoman Empire ad-dawla al-Uthmaniyah hawa walikuwa kwenye walaa tu wako chini ya usimamizi wa salajika salajika ni sehemu katika walikuwa ni watumishi wa al abbas lakini baadaye wakapata nufudhi katika jambo la dini na katika jambo la siasa na jeshi na kila kitu wakawa wao ndio wana nguvu wanaamrisha wanatiiwa wakafikia sasa kuwa wao ndio watawala ile jina la, la mtawala wa Bani la Abbas lipo tu lakini halifanyi kazi wao wanapewa heshima tu ya kutajwa na kusifiwa na kuombewa dua juu ya mimbari basi lakini nchi inaendeshwa na salajika kwa baada ya wao kuanguka ikasimama daula ya Uthman muasisi ni Uthman al-awwal si nisba ya Uthman bin Affan kama wanavyofikiria baadhi ya watu la huyu ni Uthman mwingine mturuki walifanya kazi kubwa sana katika wakati wao mwanzo na katika kazi kubwa walizofanya ni kuendeleza kuingiza Uislamu Ulaya kwa sababu Uislamu ulianza kuingia Ulaya katika zama mwishoni mwa zama za Uthman kidogo ile katikati kabla ya fitna alafu akaja akaendeleza Muawiya kwa jeshi la baharini radhiallahu anhuma na mtume sala salam alizungumza ile awwalu jaishin yaghzu fil bahri maghfurun lah jeshi la kwanza litakwenda kupigana vita kupitia baharini hilo limesamehewa na mtu wa kwanza aliandaa ustulun islamiyun bahriyun ni Muawiya bin Abi Sufyan na Waislamu wakaingia vitani wakaenda kufungua visiwa vya Cyprus huko Ulaya na sehemu katika Uturuki na walihudhuria baadhi ya masahaba kina Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu mtu alimpokea mtume swalla sallam Madina kwenye nyumba yake amefia Uturuki jihadan fi sabilillah kina Ummu Haram binti Milhan na wengi katika masahaba walihudhuria katika vita hivi kwa hiyo wakati wa daula ya Uthmani wao walikuwa wakihami miji mipaka dhidi ya mashambulizi ya albizantiyin dola ya wazungu ambao kila mara walikuwa wakishambulia miji ya waislamu wakitaka kuiteka sasa wale wa, waturuki wale katika wilaya zile aturkmania wale walipokuwa watawala wakaendeleza juhudi yao ya kuingiza uislamu ulaya uislamu ukafika serbia Yugoslavia ukafika Georgia Armenia na nchi za Ulaya Mashariki hasa wakati wa Salimu al-Awwal Sultan Salimu al-Awwal lakini ilifika katika qimma wakati wa Suleimanu al-Awwal Suleimanu al-Qanun jihadi ilikuwa imepamba moto na watu na, tayari washazingira baadhi ya nchi ya Ulaya nchi za Ulaya zimezingirwa na sasa Uislamu waingia na wakawa wamezitamalaki bahari zote zile zinazosimamisha biashara za watu na maisha yao البحر المتوسط بحر مديترانيا البحر الأحمر بحر الشام ريد سي bahari ya Hindi zote ziko chini yao hakuna mtu anapita bila ya ridhaa yao Uislamu ukawa umetawala dunia bara wa bahra yaabudunani la yushrikuna bi shay'a kwa sababu ni qaumun a'azzahumullahu bilislam Uislamu kama umefika kima na hivyo ilikuwa ni katika miaka 1500 na kitu miladia karne ya 16 na karne ya 17 pia walillahi alhamdu uislamu bado ulikuwa uko hai kwa kiwango cha juu kabisa pamoja na mikhalafati sasa mikhalafati ilipozidi hapa ndio mahali pa maudhui yetu mikhalafati ilipozidi watu kwenda kinyume na mafunzo ya dini wakamukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam wakaisahau neema ya uislamu wakaacha kuipigania akhira na watu wakaelekea kwenye dunia Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mtikisiko katika safu za Uislamu Dola Uthmania ilikwenda ikayumba ikayumba mpaka kufika mwaka wa 1923 Oktoba ikaanguka daula katangazwa rasmi mwaka 1924 kwamba dola ya Uthmania imeisha ilikuwa tarehe 29 Oktoba ile mwaka wa 1923 hii 1923 nataka mnisikilize kwa makini Uislamu ulikuwa ndio dini yenye nguvu mpaka kufika miaka hiyo tuliyoisema na Uislamu ulikuwa una mchango mkubwa na Waislamu wana mchango mkubwa katika upande wa ilmu ya ulimwengu na maarifa na maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kila kitu. Waislamu wako juu. Nilisahau kipengele kidogo tu. Wakati daula Abbasia imesimama kuna watu katika Bani Umayya walishindwa kukaa katika tul Arab kwa sababu Banu al-Abbas walikuwa wanamfuatilia Bani Umayya yoyote popote alipo wakimuua wakakimbia baadhi yao kina Abdurrahman al-Dakhil Saqur Quraish na wengineo wakakimbia zao nje ya jazira mpaka wakafika Spain ikaasisiwa daula ya Bani Umayya huko huko kuna daula Abbasia katika mashriq magharibi kuna daula ya Banu Umayya iliishi pale kwa muda takriban karne nane thamania qurun ndani ya Ulaya na kupitia wao kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala wakasalikana wanawazuoni wengi sana ulama rabbaniyun wengi mno hatuwezi kuidhibiti idadi yao bali ile nchi zote za kaskazini mwa Afrika zikapata ile nuru ya Uislamu na ilmu ودخل الناس في دين الله افواجا sasa mambo yamekwenda namna hiyo kwa muda mrefu mpaka watu walipoacha ile njia ya sawasawa na mambo kaenda kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo dhaafu ikaingia waislamu wakakosa yale mamlaka ya kilimwengu hapa uli, katika hii dunia ikawa umiliki sio katika mikono ya wasiokuwa waislamu uongozi uko kwenye mikono ya wasiokuwa waislamu baada ya kutoa mchango mkubwa kwa walimwengu bila kujali dini zao kabila zao rangi zao hali zao za kiuchumi lakini uislamu na waislamu waliwanufaisha walimwengu wote kwa ilmu na maarifa siasa na utawala kiuchumi na kijamii watu walionufaika na khairi za uislamu na waislamu sasa swali la kujiuliza kama mambo yalikwenda namna hiyo mpaka tukafikia hapo imekuwaje leo tuko hapa tuko katika hali ya dhaifu kiasi hiki imekuwaje nini kimetusibu sisi waislamu katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume الله عليه وسلم ana maneno mazuri ana muongozo mzuri kama tunavyosoma siku zote sisi katika maneno fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin الله عليه وسلم. maneno ya kweli ni maneno yaliyomo kwenye kitabu cha Allah ni maneno ya Allah kitabu cha Allah na muongozo bora kabisa ni muongozo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kitambo alishawahi kutuambia sisi mtume sallallahu alaihi wasallam maneno anasema katika hadithi sahihi aliyotaja alimamu Abu Daud nambari 3462 hadithi sahihi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anasema سيما اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo anayotuelekeza na kutuambia akutuelezea uhalisia na hali halisi itakavyokuwa mkiwa katika hali hii mambo yatakuwa hivi anasema mtakapofikia kuuziana kwa biashara ya alina ni biashara ambayo mfumo wake umekaa katika msingi wa hadaa na baadhi ya wanawazuoni wakatafsiri ni bai'ataini fi bai'a biashara mbili zafanye kwenye biashara moja na wengine wakenda mbali zaidi ya hapo katika tafsiri zao lakini biljumla hata kama sura yake katika baadhi ya miamala yetu haipo lakini kwa ujumla ni biashara za kitapeli wafanya biashara kwa lengo la kumtapeli mwenzako kumfanyia ghishi na khiana na hadaa ili ule mali yake kwa batil lengo lako wewe ni kutafuta mali kwa njia yoyote hata kama kuna udanganyifu ndani yake biashara ni jina tu kwamba biashara halali lakini unayofanya ndani ya biashara hayana uhalali kwa kuwa yana riba au yana kamari au kuna gharar hadaa na khiana na ghish katika biashara hakuna ukweli uongo ndio mwingi na viapo vya uongo akifumba macho tu tayari ushampiga ikifikia sasa waislamu mtaamiliana kwa hali hizo na misingi ya mapato yenu imesimama katika hali hizo hamjali mnavuna wapi mali mnapata vipi mali zenu haramu ndio imejaa riba kamari dhulma na udanganyifu ndio asili ya mapato yenu ikifika hadi hiyo na mkawa mmetosheka nyinyi na kazi zenu za ufugaji na mashamba yenu na renchi zenu za kufuga wanyama huko ng'ombe mbuzi kondoo ngamia na aina mbalimbali za wanyama wewe uko busy na maisha yako ya ufugaji sio kwamba kufuga ni haramu la wewe umeshughulishwa na jambo hilo huwahi kila unaambia ah wajua mimi wajua mimi uwezo hauko tayari kusimamia jambo la dini kwa sababu umeshughulishwa na ufugaji au kilimo umeshughulishwa na kilimo mwalima nyinyi hata kama ni halali kulima lakini kilimo kimewafanya nyinyi msipate nafasi ya dini yenu ni kama sasa kazi umeandikwa kazi mahali pengine salatu aljuma ikakupita kwa sababu tu ya kazi sala za jamaa za kupita kwa sababu ya kazi wafanya mambo mengi ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu umeandikwa kazi hutaki kukosa kazi wewe uko tayari kutanazali katika mambo muhimu ya dini kwa sababu usifutwe kazi kwa mkawa nyinyi mmeridhia na maisha haya ya dunia mkaridhika na shughuli zenu mkaachana kuipigania dini ya Allah ukiambiwa jambo la dini udhuru wako ni dunia wajua sawa dini lakini sasa wajua sasa mimi sasa watoa udhuru kwa jambo la kidunia kwamba wewe hutaweza kuipigania hii dini wataraktumul jihad na mkaacha kuipigania dini jihadi katika dini haina maana kwamba jihadi ni upanga tu jihadi maana yake mafuhumu jihadi ni ausa min alqital mafuhumu ya jihadi ni pana zaidi kuliko kupigana na kila wakati na kila zama na kila hali ya waislamu ina namna yake ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mkaacha pia hilo matokeo yake sallatallahu alaykum dhulla Allah subhanahu wa ta'ala atawasaliti nyinyi kwa kuwapa udhalili dhul Allah atawasaliti kwa kuwapa udhalili lakini ukitazama sababu ya msingi kabisa ni sababu dakhiliyun ambayo ni mukhalafa katika jambo la dini ni sababu za ndani kwa hiyo kuna sababu za ndani za kwanza kabisa ambazo zitawasibu waislamu hizo zitawapa udhalili kwa hiyo jambo linapokuwa limefana jambo likawa zuri likaimarika likasimama likanawiri alafu ghafla likaanza kufifia likawa linaporomoka halisimami tena kabla ya kukimbilia kutaka kuliimarisha kwanza lazima uangalie kitu gani kimeliporomosha jambo hili hiyo ndiyo akili na hiyo ndiyo ilmu na hayo ndiyo maarifa sasa kuna sababu zetu za ndani ndani yetu ambazo zimepelekea kukosa izza na hishma sababu hizi lazima zishughulikiwe chukueni hilo jambo la kwanza